mene Boha Otca i Syna i Ducha Svetého. Amen. Pokiaľ vám, sestri a bratia. Vítam vás aj dnešný deň na týchto službách Božích. Máme nedeľu po deviatniku, nedeľa, ktorá hovorí o Božom slove. Tak aj my chceme dnes sa zamýšľať nad tým, že ako príjmame Božie slovo a čo to vlastne pre nás znamená byť v tom eh, Božom, eh, tej Božej milosti a eh, počúvame, či počúvame Božie slovo. Verím, že Pán Boh sa prizná k tomu, čo dnes budeme z jeho milosti počuť, čo budeme príjmať, či už cez slova, ktoré nám budú e, zvestované, či už slova textov starej a novej zmluvy, alebo aj skrze piesne, ktorými chceme oslavovať nášho pána a spasiteľa. Dnes budeme spievať piesne 391, 283, 280, 226 a antifónu 67. Ešte raz opakujem piesne 391, 283, 280 a 226, antifóna 67. Verme, že Pán Boh sa prizná k tomu všetkému, čo dnes budeme počuť, spievať a chceme tieto služby Božie začať pred spevom Najsvetejší. Nech je Pán Boh s nami. Amen. thank you najsvetejší. Bože, pravde modlíme sa. Veľký všemohúci Bože, nevyspytateľné sú cesty, ktorými nás vodíš. A my si uvedomujeme svoju slabosť, nehodnosť a nedostatočnosť. Vystavení bývame mnohým ťažkostiam a protivenstvám, preto pokorne prosíme, aby si nás chránil, v pokušeniach zachoval a uspôsobil nás prinášať úžitok skrze vernú prácu na roli Tvojho kráľovstva. Tvojmu vedeniu porúčame seba i každého, kto nesie zodpovednosť duchovnej služby, aby sme Ti boli oddaní a svoje poslanie požehnanie konali na spásu blížnych i seba a na oslávenie Tvojho mena svetého. Jonáš, kapitola 3, verše 1 až 10. Slovo hospodinovo zaznelo Jonášovi druhý raz takto. Staň, choď do veľkého mesta Ninive a káž mu, čo ti poviem. Jonáš vstal a šiel do Ninive podľa rozkazu hospodinovo. Ninive však bolo nesmierne veľkým mestom pred Bohom na tri dni chôdze. Keď Jonáš vchádzal do mesta, Prvý deň cesty volal. Ešte 40 dní a Ninive bude vyvrátené. Vtedy uverili Ninivčania Bohu, vyhlásili pôst od najväčšieho až po najmenšieho a obliekli sa do vrecoviny. Keď sa správa o tom dostala k Ninivskému kráľovi, ten stal zo svojho trónu, zložil zo seba plášť, odel sa vrecovinou a sadol si do popola. Potom dal rozhlásiť po Ninive ako rozhodnutie kráľa a jeho šlachticov. Nech ani ľudia, ani zvieratá, rožný statok, ani ovce neokúsia nič, nech sa nepasú, ani vodu nepijú. A nech sa ľudia i zvieratá odejú vrecovinou a mocne volajú k Bohu. Nech sa každý odvráti od svojej zlej cesty a od násilia, čo má na rukách. Kto vie, a zda sa Boh znova zlutuje odvráti sa od svojho blčiaceho hnevu a nezahynieme. Keď Boh videl ich skutky, že sa odvrátili od svojej zlej cesty, bolo mu lúto dopustiť nešťastie, ktoré im, ktorým im pohrozil a nedopustil ho. Druhý list Korinským, kapitola 12, verše 1 až 10. Ak sa treba chváliť, hoci to nič neprospeje, prídem k videniam a zjaveniam pánovým. Poznám človeka v Kristovi, ktorý pred 14 rokmi, či to bolo v tele, neviem, či mimo tela, neviem. Boh vie, uchvátený bol až do tretieho neba. A poznám toho istého človeka, či to bolo v tele, či mimo tela, neviem. Boh vie, že uchvátený bol do raja a počul nevysloviteľné reči, ktoré človek nesmie ani vysloviť. Týmto sa teda budem chváliť, Sám sebou sa však nebudem chváliť, ak len nie slabosťami. Veď ak sa budem chcieť chváliť, nebudem nerozumný, lebo budem hovoriť pravdu. Uskromňujem sa však, aby si niekto nemyslel o mne viac, ako čo vidí alebo počuje odo mňa aj, a aj pre neobyčajnosť zjavení. Preto, aby som sa nepovyšoval, bol mi daný osteň do tela. Aniel, Satan, deptať ma, aby som sa nepovyšoval. Tri razy som prosil pána, aby ho odstránil odo mňa, ale riekol mi, dosť máš na mojej milosti, lebo moja moc sa v slabostiach dokonáva. Najradšej sa teda budem chváliť slabosťami, aby prebývala vo mne moc Kristova. Preto mám zalúbenie v slabostiach, pohaneniach, súženiach, prenasledovaniach, úzkostiach pre Krista, lebo práve keď som slabý, som mocný. Slovo nášho Boha zostáva na veky. Amen. Drahý nebeský Oče, prichádzame pre Tvoju tvár aj v tejto modlitbe. Chceme vyvýšiť Tvoje sveté meno a vzdávať Ti slávu, česť úctu, chválu a vďaku. Sme vďační, že si nás zachránil a že v Tvojom synovi Ježišovi Kristovi sme nové stvorenia. Daj nám skrze Ducha Svetého zjavenie a múdrosť, aby sme rozumeli Tvojmu slovu a mohli ho žiť s odvahou a smelosťou. Modlíme sa, aby sme boli citliví na Teba, prijímali Tvoje povzbudenia, formovania, potešovania, napomínania, všetko to, čo nás posúva ďalej, aby sme sa ti podobali. Nech vidia ľudia okolo nás, že ty žiješ, že si vzkriesený, že si živý. Nech je tvoje kráľovstvo ustanovené mocne v našich životoch, v našich rodinách, v našom meste, cirkvi a krajine. Prosíme ťa, Pane, nech vládne Tvoj Svetý Duch, nech Tvoja pravda pevne a nepohnutelne stojí, nech sa ti naše životy páčia a nech vieme chodiť tak, ako sa tebe ľúbi. Túžime konať tvoju vôľu a uspieť v roku, ktorý je pred nami. Preto voláme ku tebe teraz. Osláv sa v našich životoch, príď a dotýkaj sa nás. Príď a konaj svoje dielo. Nech je toto miesto miestom uctievania živého kráľa. Amen. Dnešné sveté nedelné evanílium Ježíša Krista napísal evanílista Lukáš v 8. kapitole. A keď sa schádzal veľký zástup a z miest hrnuli sa k nemu, hovoril v podobenstve, vyšiel rozsievač, aby rozsieval svoje semeno, a keď rozsieval, niektoré padlo na kraj cesty, pošliapali ho a nebeskí vtáci ho pozobali, iné padlo na skalu a keď zišlo usklo, pretože nemalo vlahy. Iné však padlo medzi trnie a ho udusnilo, a iné padlo do dobrej zeme a keď zišlo, prinieslo stonásobnú úrodu. Keď to povedal, zvolal, kto má uši na počúvanie, nech pohočuje. Na to spýtali sa ho učeníci, čo je to za podobenstvo. A on riekol, vám je dané poznať tajomstva kráľovstva Božieho, ale ostatným hovorím v podobenstvách, aby hľadeli a nevideli, počuli a nerozumeli. Podobenstvo znamená toto, semeno je slovo Božie, do kraj cesty sú tí, čo počúvajú a potom prichádza diabol a vyberá im slovo zo srdca, aby neverili a neboli spásení. To na skale sú tí, čo počúvajú slovo, s radosťou ho príjmajú, ale nemajú koreň. Začas veria v pokušení odstupujú, ktoré však padlo medzi trnie sú tí, čo počúvajú, ale na cestách života udusia ich starosti, bohatstvo a rozko života a nedohozrejú. Ale ktoré padlo do dobrej zeme sú tí, ktorí počúvajú slovo, zachovávajú ho v čistom a dobrom srdci, sú stáli, a prinášajú úžitok. Amen. Skloníme sa k modlitbe. Drahý náš Bože, chválime ťa a ďakujeme ti za to, že sa o nás stará, že nám dávaš spoznávať Tvoje slovo a tak ťa prosíme aj teraz, aby si nielen nám ho dával spoznávať, ale aby sme ho vnímali, uvedomovali si, čo Tvoje slovo hovorí, aby sme neodporovali tomu, čo nám Tvoje slovo tak zvestuje a prináša pre našu záchranu a spásu. Preto ťa prosíme, aby si naozaj nás viedol, žehnal a ukazoval nám Tvoju moc. Amen. Z ústých slovo Božieho postaňme a počujme slovo Božie. Máme ho napísané v liste Židom, keď v 12. kapitole, 25. až 29. verši mene Božom čítame. Hľadte, aby ste neodporovali tomu, ktorý hovorí. Lebo keď neušli trestu tam tí, ktorí odporovali tomu, čo im na zemi zjavil Božiu vôľu, o čo menej my, keď sa odvrátime od toho, ktorý hovorí z neba. Jeho hlas vtedy otriasol zemou a teraz dáva zasľúbenia a hovorí, ešte raz zatrasiem zemou, ale aj nebom. A to ešte raz zrejme poukazuje na zmenu vecí, ktorými zatrasia ako stvorenými, aby zostalo, čo sa nemôže otriasť. Preto buďme vďační a príjmajme neotrasiteľné kráľovstvo a takto slúžme Bohu, aby sme mu sa mu páčili s úctou a bázňou, lebo aj náš Boh je zožierajúcim ohňom. Amen. To sú Božie slova. Bratia a sestry, keď sa pozrieme do Božieho slova, ktoré sme čítali, tak hneď na začiatku máme isté napomenutie. Aby sme sa nevspierali tomu, ktorý hovorí. Aby sme neodporovali teda tomu, ktorý hovorí. Máme aj iné preklady, a to napríklad roháčkov, eh, kde je napísané Hľate, aby ste neodbili toho, ktorý hovorí, alebo nádej pre každého, varujte sa odmietu toho, kto k vám hovorí. Je to vlastne nadväznot na Božie slovo, ktoré v 12. kapitole máme napísané, na to v 19. verši, keď tam čítame o tom, že Židia prosili, aby sa k ním viac nehovorilo. Môžeme povedať, že Židia odmietli Božie príkazy, Božie nariadenia, odmietli Božie slova. Áno, aj pre nás dnes zaznieva, neodporuj Božiemu slovu. Veď keď si to tak zoberieme, tak e, Božie slovo nie je nič nové. Je to to, čo sme dostali, to, čo je nám dané, to, čo máme zachovávať. Ale to odmietanie Božieho slova E, nie je nič nové dnes a nie je nič nové ani v minulosti. Veď keď si to tak zoberieme, Izraelci, keď sa im niečo nepáčilo, čo im pán Boh povedal, tak vieme, že odporovali Bohu. Možno len taký pár príkladov, že vieme, že keď vyšli z Egypta, keď ich Boh zachránil od egyptianov, tak hneď tam boli reptania. Hovorili, radšej sme mohli zostať tam, pretože na pušti zahynieme. Keď nemali čo jesť, nemali čo piť, tak opäť reptali, ako nám bolo dobre v tom Egypte, tam sme mali plné hrnce. Napriek tomu, že dostávali mannu, reptali, že v Egypte to bolo lepšie. Že v Egypte sa mali lepšie. A takto by som mohol menovať viacej príkladov. A ten motív, že ľudia odporovali Bohu, Božiemu slovu, je spomenutý aj v tých úvodných slovách, Jednoducho je tam napomenutie, aby sme nereptali voči Bohu. Lebo to, čo bolo trestné v minulosti, teda pri Židoch, to sa stáva trestnejšie, môžeme povedať, v kresťanstve. Pretože nestačí poznať, k čomu sme určení, na čo sme poslaní na túto zem, ale je potrebné spoliehať sa na Pána Boha, dávať mu priestor pre náš život, aby konal v našom živote. Áno, my musíme počúvať Boží hlas, musíme počúvať a poslúchať Božie vedenie. To Božie slovo v 25. verši v tejto 12. kapitoli v liste Židom hovorí, hľadte, aby ste neodporovali tomu, ktorý hovorí, lebo keď neušli trestu tamtí, ktorí odporovali tomu, čo im na zemi zjavil Božiu vôľu, o čo menej my, keď sa odvrátime od toho, ktorý hovorí z neba. Boh sa prihovára k ľuďom úplne vážne, úplne konkrétne a ľudia sa mu nemajú protiviť. Boh hovorí a kresťan nie len, že počúva, ale môžeme povedať aj poslúcha. A viete, tu sa stáva, stretávame s určitým problémom, pretože mnohí hovoria, páne, ja chcem plniť tvoju vôľu. Chcem robiť to, čo ty odo mňa chceš. Chcem e, robiť a mať na sebe mnohé zázraky. Chcem vnímať tvoje pôsobenie. Ale odtiaľ potiaľ. No len tam, kde ťa pustí. No len tam, kde to ja z toho svojho pohľadu potrebujem. Tam inde, prosím ťa, nezasahuj. Tam, kde ma to bolí, tam, kde viem, že by som musel ti niečo odovzdať, že by som musel zmeniť svoj život, tam, prosím ťa, Pane Bože, nechoď. To je moje. Ale ja chcem tu cítiť Bože požehnanie. Chcem plniť Tvoju vôľu, Pane, ale vieš, chcem mať svoje súkromie. Viete, my často počúvame Božie slovo, ale zabudáme ho poslúchať. A Božie slovo nám hovorí, nie len počúvaj, ale aj poslúchaj. Nie len maj vo svojich ušiach Božie slovo, ale maj ho aj vo svojom srdci, vo svojich ústach, vo svojej mysli, každý jeden deň. Plň Božie príkazy, plň Božie nariadenia. A viete, ten izraelský národ v čase Božieho oslovenia pri uzatváraní zmluvy medzi Bohom a ním si nepočínal správne. Pretože repta, protivil sa. A je síce pravda, že ľudsky by možno bolo to konanie aj možné vysvetliť. Ale autor listu Židom v tomto konaní vidí prejav neposlušnosti, ktorá je hriešna a trestuhodná. A ja verím, že vieme, sestri a bratia, že Izraelci tomu trestu neušli. Aj keď boli na tej púšti, že sprotivili sa Bohu, neposlúchali, reptali, zostrojili si zlaté tela. Nakoniec pán Boh im hovorí, budete 40 rokov putovať, až kým sa to jedno pokolenie nepominie. To pokolenie nevojde do zaslúbenej zeme. A keď si to tak zoberieme, tak si musíme eh, uvedomiť, že v kresťanstve rastie naša zodpovednosť. Áno, Božie slovo nám hovorí, že, že my máme toho najlepšieho a najdokonalejšieho prostredníka, to je Pán Ježiš Kristus. V tej starej zmluve to bol Mojžiš, Jozue, či mnohí potom iní proroci, e, králi, ktorí teda mali plniť Božiu vôľu a mali ohlasovať proroci Božiu vôľu a nám to všetko Pán Ježiš už dal. My už nepotrebujeme ďalšie príkazy, nariadenia, vysvetlenia. My to všetko máme. Nám to všetko bolo dané. Je to ako dar. Preto aj táto nedeľa má taký podtitul, že dar Božieho slova. Boh nám dal dar, dar Božieho slova, aby sme nielen poznali, ale aby sme si aj uvedomovali, čo má Pán Boh pre nás pripravené. A keďže je to dar, tak jednoducho máme sa k tomu tak aj postaviť a jednoducho uvedomiť si, že áno, to, čo som dostal, je to najvzácnejšie. Veď ako sa správame k darom, ktoré, ktoré dostávame doma, napríklad. Berieme to tak, že áno, dostal som dar a dobre, ďakujem, odložím a už to neriešim, alebo si vážim nielen ten dar, ale aj toho človeka, ktorý sa možno namáhal, aby ten nejaký dar som dostal. My sme dostali úžasný Boží dar, Božie slovo ktoré je nám preložené do nám zrozumiteľného jazyka. A viete, je úžasné, že nemusíme ho vždy nosiť len v hrubej knihe. A keď si tak zoberieme, ako to bolo dakedy, že tie knihy, e, alebo Biblia bola hrubá, veľká, ťažká a mnohí s nechceli putovať ďalej. My ho máme v takom menšom zložení, ešte dokonca aj menšie. Máme ho v našich, môžeme ho mať v našich mobilných zariadeniach. Bez problémov, hoci kde si môžeme čítať Božie slovo ako dar. Áno, je to náš poklad, náš dar. Bratia a sestri, ja chcem pozbudiť nás všetkých, aby sme si doma prečítali celú 12. kapitolu listu Židom. Pretože tam je úžasné doplnenie toho všetkého. Dokonca aj verše predtým, 18. 19. hovorí, nepristúpili ste zaiste k matateľnému vrchu, ani k horiacemu ohňu, ani k oblaku, ani tme, ani k búrke, ani k húčaniu trúby, ani hrmotu slov, ktoré keď počuli Židia, prosili, aby sa k ním viac nehovorilo. To bola tá búrka na hore Sinaj, keď Boh otriasol zemou, keď im dal to poznanie, že áno, že má o nich záujem, že im chce dať Bože príkazy a nariadenia, tých 10 Božích príkazaní. A Božie slovo v tom dnešnom texte, 26. verši hovorí, že jeho hlas vtedy otriasol zemou a teraz nám dáva zasúbenia a hovorí, ešte raz zatrasiem zemou, ale aj nebom. Áno, Boh je ten, kto môže zatriasť zemou aj nebom. On je ten, ktorý dokáže to neuskutočniteľné naplniť, uskutočniť. A Božie slovo nám hovorí, že naozaj sa to stane v tých posledných časoch, keď príde Pán Ježiš. Božie slovo hovorí, a to ešte raz zrejme poukazuje na zmenu vecí, ktorým, ktorými zatrasie ako stvorenými, aby zostalo, čo sa nemôže otriasť. Teda Boh bude triasť, bude možné tak presypávať, prekopávať a hľadať to, čo je, to, čo je jeho. Bože slovo nám tiež hovorí, aby sme sa nielen na to pripravili, ale aby sme vedeli, ku komu ideme a za kým ideme. Aby sme neriešili to naše, ale aby sme riešili to Božie. Včera sme s ďalšími mužmi boli v Žiline na konferencii IMUŠ a bola tam téma, ako voniame. Či voniame Kristom, alebo voniame týmto svetom. Je to presne o tom. Máme dar Božieho slova, ktoré nás chce meniť. A je otázne, či túžime, aby nás to Božie slovo naplnilo, alebo jednoducho si povieme, Pane Bože, vieš čo, ja nechcem. Božie slovo e, u Jeremiáša hovorí, takto vraví hospodin. Nechvál sa múdry svojou múdrosťou, nechvál sa silák svojou silou, nechvál sa boháč svojim bohatstvom, ale kto sa chváli, nech sa chváli tým, že je rozumný, že mňa pozná, že ja hospodin preukazujem milosť, právo a spravodlivosť na zemi. Lebo v týchto veciach mám záľubu z výrok hospodinov. Sestri a bratia, my sa nemáme chváliť tým, aký sme, ale máme sa chváliť, že voniame Kristom. Že Kristus nás prebýva. Že Kristus je v nás a, a my ideme za ním. Nechváľme sa tým, aký sme múdri, dobrí, bohatí, aké máme vzdelanie, a čo sme všetko zvládli, ale chváľme sa Pánu Ježišom Kristom. Že ho poznáme, že ho nasledujeme, že ho vyznávame ako nášho pána a spasiteľa. Viete, aj my si máme dávať pozor, aby sme nespadli, to poznáme ten výrok, že ty, čo stojíš, si dávaj pozor, aby si nepadol. To je cieľom toho výroku. Ešte raz poukazuje na zmenu, že zatrasie aj stvorenými, aby zostalo to, čo sa nemôže otriasť. Aby zostalo to neotrasiteľné, to, čo je Božie, to, čo patrí Bohu. A to ešte raz to je na konci vekov, pri poslednom súde. Keď posledný krát sa ukáže, kde sú tie pominutelné hodnoty. Drahí priatelia, na čo sme upnutí? Kde je naše srdce? Pri pánovi? Alebo pri veciach tohto sveta, ktoré sú otrasiteľné, na ktoré niekedy príde, príde aj hrdza, červotoč, pred službami sme sa rozprávali, že na tom múriku je mach. A mách dokáže aj zničiť, aj znehodnotiť. Čo je v nás? Veci, ktoré sú otrasiteľné, ktoré sú zničiteľné, alebo je v nás Pán. Vládne v nás Boh, za ktorým ideme. Áno, Božie slovo nás napomína, aby sme nehľadali, čo je nestále, ale aby sme išli za tým, čo má trvalú hodnotu. A to je Boh. On je stály, on sa nikdy nemení a jeho zaslúbenia nikdy neprestanú byť platné. A to máme aj v Božom slove. A keď si toto uvedomujeme, tak z toho nás, v nás má prameniť vďačnosť. Božie slovo hovorí, a preto buďme vďační. Príjmajme neotrasiteľné kráľovstvo a takto slúžme Bohu, aby sme sa jemu páčili s úctou a bázňou, lebo aj náš Boh je zožierajúcim ohňom. Ak toto všetko vnímame, tak naozaj by nás to malo naplniť nielen vďačnosťou, ale aj takým uvedomením si, že Pán Boh koná veľké veci a chce konať v našom živote veľké veci, chce konať. Áno, Boh nám ponúka to neotrasiteľné kráľovstvo. O tom hovorí Božie slovo. To, čo je neotrasiteľné, to, čo nezmizne, nespadne. Boh nás tak miloval a miluje, že nám dal všetko. Boh nám dal svojho syna, pána Ježiša Krista, aby sme nezahynuli, ale mali v ňom väčší život. A skrze Krista nám odpúšťa naše hriechy, ponúka nám milosť. On nám daroval svoje slovo, ako sa to učíme už na konfirmácii, slovo skrze vedenie Ducha Svetého, skrze ľudí, ktorí napísali toto Božie slovo. Aby sme ho mohli mať. A môžeme k tomu dodať ľudí, ktorí boli vedení Božím duchom, aby nám ho preložili. Že to nie je len preklad taký všelijaký, ale aj keď sú tam veci, ktoré sú možno také neznáme, ale nepochopiteľné, ale Boh dal svoju milosť, svoje vedenie Duchom Svetým, aby sme Bibliu, Božie slovo, mali aby to bol pre nás dar. Dar, ktorý je zdarma. Čo s tým vlastne spravíme? Ako sa my postavíme k tomu, čo nám Pán Boh dáva? Budeme reptať ako izraelský národ? Budeme prekrúcať Božie slovo ako mnohí ľudia zo sveta, dokonca mnohí moderní teológovia, ktorí idú proti Božím princípom? Ak niečo Boh napíše, že je to ohavno, že je to jednoducho problém v jeho očiach, tak mnohí mno, moderní teológovia povedia, a to je zastaralé, to je niečo, čo, čo už nie je platné. Boh nám dal Božie slovo, aby sme mne z neho čerpali. Ak by to nebolo Božie slovo, tak kľudne si môžeme s neho spraviť trhací kalendár ak nám niečo nevyhovuje, tak to vytrhneme a povieme, vieš čo, Pane Bože, ja toto nechcem, nepotrebujem, potom by to nebolo Božie slovo. Práve Božie slovo. Bratia a sestry, Boh nám dáva, ponúka neotrasiteľné kráľovstvo, ale kde sa stala chyba? Kde sme zlyhali? Že my ako ľudstvo ideme často do záhuby. Svet proste sa rúti úplne opačným svetom. Je to práve v tom, že Božie slovo hovorí, že v tých posledných časoch ochladne láska. Ľudia odpadnú od viery. Budú sa pridržať radšej tých pohanských náuk, blúdnych učení, lebo to im bude milšie, krajšie. Ale Božie slovo nás dnes napomína, aby sme boli vďační, aby sme príjmali to neotrasiteľné kráľovstvo, aby sme slúžili Bohu, aby sme sa mu páčili s úctou a bázňou, lebo náš Boh je zožierajúcim ohňom. Božie slovo je úžasné a rôzne tie preklady sú tiež zaujímavé. Napríklad roháčkov preklad, tieto dva verše hovorí, prekladá, preto keď príjmame nepohnutelné kráľovstvo, buďme vďační a vďakou svetoslúžme ľúbe Bohu s úctou a s bázňou Božou, lebo náš Boh je ohňom spaľujúci. Svetoslúžme. Posvecujme si svoje srdcia, svoje tela, svoj život na to, aby sme svetoslúžne, svetoslúžili nášmu Bohu. A nádej, a, a, Jeruzalemská Biblia, alebo teda Botekov preklad hovorí, a tak, keďže príjmame neotrasiteľné kráľovstvo, zachovajme si milosť a ňou zdávajme Bohu kult, ktorý mu je príjemný, s úctou a bázňou, veď náš Boh je stravujúci oheň. Dávať Bohu kult, to je jednoducho, že len nemu, jeho máme oslavovať. Len za ním máme ísť. Nemáme mať žiadny iný kult ľudí, alebo svetcov, ale jedine Pána Boha. Jeho máme uctievať. Lebo On je stravujúci oheň. Oheň, ktorý zhltne. Zoberme si ten príbeh o Eliášovi, keď e, s tými bálovými prorokmi e, úvodzovkách súťažil, že koho je, že kto je väčší boh. Keď mali jednoducho spraviť si ten oltár, dať tam to tela a jednoducho obetu bez toho, že by zapálili tú obeď a jednoducho mali vzývať svojho Boha. Báli, bálovi proroci mohli tackať, mohli tam tancovať, mohli tam robiť všetko možné celý deň a nič sa nestalo. Eliáš sa modlil a zrazu z neba prišiel oheň, ktorý to strávil. Dokonca to bolo poliaté niekoľkými litrami vody. A napriek tomu to zhorelo, stlelo úplne, proste to zožral ten oheň. Áno, my máme slúžiť nášmu Bohu. Úctou a bázňou. Len nie jemu, lebo je tým stravujúcim, zožierajúcim ohňom. A to nie je popretie nejakého kresťanského pohľadu na Pána Boha ako milujúceho, ale je to varovanie, aby sme nešli proti Bohu. Nereptajme proti Bohu. Neodporujme Božiemu slovu, ale slúžme mu. Nasledujme ho. Boh nám dáva čas, priestor na obrátenie sa. Aby sme mu naozaj slúžili s bázňou a úctou. Ja nám prajem, aby sme vedeli k tomu nastaviť svoj, svoj život aby sme išli za našim Bohom. Aby sme mu dôverovali, slúžili a vyznávali ho. Amen. Skloňme sa k modlitbám. Drahý náš Bože a Pane, chválime ťa, ďakujeme Ti za každý jeden deň nášho života, za to, že nás žehnáš, vedieš a že nám skrze svoje slovo ukazuješ, aby sme Tebe slúžili a za Tebou kráčali. Ďakujem Ti, Pane, za to, že, že ťa môžeme poznať. Za to, že môžeme si uvedomovať, že Tvoje slovo je pre nás nielen ako dar, ale ako tá drahocená perla, ktorú nechceme stratiť. Pane, daj, aby sme ako veriaci ťa vyznávali, žili len pre Teba na tomto svete. Ak ťa ešte nepoznáme, alebo sme pochybujúci, Pane, premieňaj nás. Skrze svojho svetého ducha zasahuj, aby sme nielen počuli, ale aby sme ťa počúvali, nasledovali, aby sme išli za tebou. Aby to tvoje slovo nebolo len v nejakých našich ústach alebo v to, čo počúvame, ale aby sme aj žili podľa toho. Pane, premieňaj nás, aby sme všetci mohli raz byť pri Tebe, v tom Tvojom kráľovstve, kde Ty konáš, vládneš, svojou mocou, svojou milosťou nás prikrývaš. Tak sa vkladáme do Tvojich rúk, drahý náš Bože a Pane, a prosíme, konaj svoje dielo s nami a medzi nami. Amen. Modlíme sa spoločne. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posved sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje. Buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vynikom svojim. I neovod nás do pokušenia, ale zbav nás zlé, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, vždycky, i na veky vekov. Amen. Bratia a sestry, vypočujte si aj zborové oznamy. V pondelok o 17. sa stretne zborový spevokol, v stredu o 18. alebo od 18. pozývame na pohybové aktivity do telocvične základnej školy Radvanská vo štvrtok o 17. pozývame na biblickú hodinu na faru. Piatok od 15. bude prebiehať vyučovanie našich konfirmandov, od 15.30 potom bude stretnutie dorastu a od 18. stretnutie rodín, mládeže, detí a dorastu. V nedeľu o 8.15 prebiehajú modlitby za služby v cirkevnom zbore, o 9.00 pozývame na služby Božie do chrámu, zároveň naše deti na detskú besiedku. A spolu s bratom dozorcom, ktorý je síce chorý, ale Pozdravujeme ho a prajeme mu Božiu milosť, Boží uzdravujúci dotyk vás aj túto chvíľu, tak zdravíme a prajeme vám, nech vás Pán Boh žehná svojou milosťou a naplňa svojim požehnaním. Nech je Pán Ježiš so všetkými nami. Postaňte a príjmite požehnanie. Pokoj Boží, láska Kristova dara, účastne sú Ducha Svetého, nech sú a zostávajú so všetkými vami až na veky vekov. Amen. Ja sa nehanbím za Evangelium Kristovom. ďakujúc, modlíme sa. Spasiteľu náš, Pani Ježiši Kriste, Tvoje slovo je dobrým semenom väčšného života. Preto prosíme, priprav si srdcia naše mocou svojho svetého ducha, aby boli vhodnou pôdou na jeho prijatie. Nech Tvoje slovo v nás zakorenené prináša požehnané ovocie viery, ktorá hory prenáša, ovocie lásky, ktorá všetko trpezlivo znáša, a ovocie živej nevednúcej nádeje, ktorá dosahuje spasenie. Uspôsob nás, aby sme na roli Tvojho kráľovstva verne pracovali s neúnavným nadšením a horlivosťou a svoje poslanie prinášali Tebe úžito, načet za slávu Tvojho svetého mena na veky vekov. požehnaj a ochraňuj vás. Páne Boh, rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Páne Boh, obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časený i večený pokoj. Sestri a bratia, tak aj my neodporujme Božiemu slovu, ale uvedomujme si, že ten dar, ktorý sme dostali v Božom slove, je pre nás na to, aby sme z neho čerpali každý jeden deň. Nech nás Pán vedie svojou milosťou, naplňa svojim požehnaním a nech On sám chráni každý jeden krok nášho života.